Kojom vodom? U čemu može da se čuva ta voda kako bi se ona mogla dalje koristiti i njome postizati čistoća? Šta je to sve nečistoća? Šta je u šarijatu nečistoća? Kako, na koji način se otklanja dotična nečistoća? Zatim govorili smo o, o obavljanju fiziološke potrebe. Govorili smo o prirodnostima vjere o onome s čime je vjera dini islam došla i traži od svakog muslimana i muslimanke i također o onome o čemu je i prije Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao vjerovjesnicima, svojim poslanicima i oni su dostavljali svojim narodima i to je bilo također kod njih urođeno, bilo je svojstveno, svojstveno njima. Dakle, sunneti vjere, prirodnosti vjere, ono s čime su dolazili svi poslanici i vjerovjesnici. Zatim, duži period govorili smo o propisima abdesta. Ponajviše zadržali smo se, jer je to bitno, kod grešaka prilikom činjenja abdesta. Mnogi muslimani prilikom činjenja abdesta, uzimanja abdesta za namaz i druge ibadete, čine određene greške. Pa smo ukazali na veliki broj tih grešaka. Zatim govorili smo o propisima mestvi. Zašto? Zato što mnogi muslimani dok uzimaju abdest na svojim nogama imaju mestve ili ono što zamjenjuje te mestve, pa je neophodno da se poznaju i propisi uzimanja mesha po mestvama. I zadnji puta govorili smo Allahom dozvolom o propisima tejemmuma. Tejemum, dakle, je zamjena za abdest. Ukoliko nismo u mogućnosti da uzmemo abdest zbog nedostatka vode ili zbog ozljede na nekom od dijelova tijela koje trebamo prati prilikom uzimanja abdesta u tu svrhu, kao zamjenu abdesta možemo uzeti tejemum. Danas uz Allahovu dozvolu govorimo o propisima gusula, propisima kupanja. Govorimo o samom značenju gusula, o njegovom propisu, govorimo kada je to obaveza okupati se, kada je lijepo pohvalno okupati se, na koji način šarijatski se kupa i šta dok se čovjek ne okupa, a obavezan je da se okupa, šta ne smije da čini od ibadeta. Dakle, pod gusulom misli se na šerijatsko kupanje, prilikom čega se pere cijelo tijelo na određeni način, sve to s ciljem obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, pod gusulom, pod kupanjem, misli se na pranje cijelog tijela s čistom vodom na određeni način i s ciljem obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao gusul, propisao šerijatsko Kupanje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّحْرُ Ako ste nečisti od dženabeta, onda se, onda se okupajte. Pa shodno ovim riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kupanje biva obavezno onda kada pri nama postoji razlog, sebeb zbog kojeg se moramo okupati. Dakle, postoje određeni razlozi i sebebi zbog koji se čovjek mora okupati. Obaveza mu je da se okupa sve dok se ne okupa, makar uzeo abdest ili nešto drugo, jeli, sve dok se u potpunosti ne okupa na spomenuti način, dok u potpunosti ne opere cijelo svoje tijelo s ciljem činjenja ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala čistom vodom, on neće biti čist. On neće biti čist. Dakle, obaveza je okupati se kada? obaveza je okupati se prilikom izbacivanja sperme, prilikom izbacivanja sjemena. Nakon izbacivanja sjemena sperme, obaveza je okupati se. Prije svega, ukoliko to bude na javi, ne bude u snu, već bude na javi pod uvjetom da to bude svojevoljno i da je čovjek zdrav, u zdravstvenom je stanju. Da dakle ne bude prisiljen na neki način ili dakle da ta sperma ne izađe jeli, pod uticajem neke bolesti i slično. Dakle, ukoliko je riječ najavi izbacivanju sjemena, dakle, to mora da bude svojevoljno i dakle, mora da bude e, zdrav od bolesti. Ukoliko se desi u snu, normalno, dakle, to nije svojevoljno, Ali, dakle, ukoliko se pronađe sperma na odjeći sjemena odjeće, onda je obaveza se okupati. O tome govore brojni hadisi Allahovog poslanika eh, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prije svega, spomenuti kuranski ajet riječi Allaha subhanahu wa ta'la ukazuju na to. Kada kaže, in kuntum džunuben fatahru, ukoliko ste nečisti, ukoliko ste pod eh, dženabetom, onda se okupajte. Allahov poslanik Muhammed sallallahu wa sallam rekao je Ali radijallahu ta'alan ukoliko izbaciš sjeme, dođe do izbacivanja sperme, faktesil, onda se, onda se okupaj. Jedna od ashabiki došla i upitala Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, Allahov poslanice, šta kažeš za ženu koja polucira u snu? dođe do izbacivanja sperme u snu, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ukoliko primijeti spermu sjeme na odjeći, onda neka se okupa. Dakle, jedan od razloga zbog kojih je obaveza okupati se i čovjek neće biti čist sve dok se ne okupa, jeste izbacivanje, izbacivanje sjemena. Zatim, također od razloga koji nas obavezuju na kupanje jeste sastajanje, odnosno doticanje dva spolna organa. Dakle, da se muškarac i žena imaju spolni odnos, makar i ne došlo do izbacivanja sjemena. Ukoliko se njihovi spolni organi dotaknu, obaveza je da se okupa. Shodno riječima Allahov poslanika, sallallahu alihi wasallam, kada e, muškarac priđe ženi, pa se njihovi spolni organi dotaknu, obaveza je okupati se. Kada muškarac priđe ženi, i imaju spolni odnos, obaveza je okupati se, makar ne došlo i do izbacivanja sjemena. Zatim, od razloga koji obavezuju čovjeka na kupanje jeste i prihvatanje islama. Prihvatanje islama od strane nevjernika ili od strane muslimana koji je bio musliman pa postao nevjernik, ponovo želi da prihvati islam takvom muslimanu obaveza je da se okupa. Zbog mnogi hadisa u kojima se spominje da je Allah poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam nevjernicima koji kada su htjeli da prihvate islam naređivao, naređivao da se okupaju. Također od razloga koji obavezuju na kupanje jeste i prestanak menstruacije, prestanak mjesečnice kod žena i također nifasa, odnosno perioda nakon porođaja. Kada prestane isticati krv iz žene nakon porođaja, tada je obaveza da se okupa kao dakle i kod mjesečnice menstruacije hajda, kada se utvrdi čistoća ili prestane isticati krv, tada je obaveza ženi muslimanki da se okupa. Prenosi se u hadisu Allahov poslanika alihi salatu kako nam prenosi Fatima, kćerka. Ebu Hubejša da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallame kada nastupi nastupiti hajd, kada nastupi mjesečnica menstruacija, onda ostavi namaz, pa kada nemoj da klanjaš namaz jer ženi nije dozvoljno da u menstruaciji mjesečnici obavlja namaz, pa kada prestane hajd, kada prestane menstruacija, onda se okupaj i klanjaj. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam, fa'gtesili wa salli, okupaj se, dakle, naredio je, okupaj se i nakon toga klanjaj. I također, jedan od razloga zbog kojih je obaveza kupanje, šarijetsko kupanje gusul, jeste i smrt. Ukoliko osoba umre, obaveza je drugima da je okupaju. I to je, dakle, poznato od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, do dan danas, da je umrle osobe obaveza okupati se. Kada je jedna od kćerki Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wa sallam umrla, dakle za njegovog života, naredio je Allahov poslanik sallallahu alihi wa sallam ženama koje su kupale ženske umrle osobe, naredio je da okupaju njegovu kćerku tri ili pet puta ili koliko je već potrebno dakle da je okupaju. Naredio je rekao faksilniha okupaj je okupa je ili okupajte je tri ili pet puta ili koliko vidite da je potrebno. Dakle, razlozi zbog kojih je obaveza okupati se jesu izbacivanje sjemena, sastajanje dva spolna organa, muškarca i žene, zatim primanje islama, prestanak mjesečnice, menstruacije i također isticanja krvi nakon porođaja i smrt. To su razlozi zbog kojih je obaveza, obaveza okupati se. Što se tiče razloga zbog kojih je lijepo pohvalno okupati se, tih razloga je mnogo. Islamski učenjaci spominju mnogo takvih razloga. Jedan od posebno preporučenih razloga. Čak dakle oko ovog razloga postoji razilaženje, veliko razilaženje kod islamskih učenjaka. Neki smatraju da je lijepo poželjno kupati se, dok drugi smatraju da je to čak obaveza. A to je dakle kupanje za džumu namaz kupanje za džumu namaz. E, jedan dio islamskih učenjaka obavezuje kupanje za džumu namaz svakom onome koji ide na džumu namaz. I o tome govore brojni hadisi zabilježeni kod Buhari i kod muslima. Dakle, vjerodostojni hadisi u koje nema ni malo sumnje. Dok drugi islamski učenjaci smatraju da je to ipak lijepo preporučeno, nije stroga obaveza, ali dakle da je posebno lijepo preporučeno okupati se za džumu namaz. Zatim također da je preporučeno i lijepo okupati se za bajram namaz. Narošto dakle za bajram namaz, za džumu namaz i za bajram namaz kada se sastajemo sa velikim brojem jeli, muslimana, lijepo je da čovjek bude u najljepšem izgledu, namirisan, okupan, čist i slično. Zatim, od lijepog preporučenog kupanja jeste i stupanje u hačske ili umranske obrede. Osoba prije stupi u hađske i umranske obrede prije nego li obuče i hram, lijepo je da se okupa. Kako je, kako je to bila i praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Također, lijepo je preporučeno okupati se onome koji je kupao umrlu osobu. Lijepo je okupati se onome koji je kupao umrlu osobu. Dakle, osobe koje gasule umrle osobe, kupaju umrle osobe, lijepo je preporučeno, takvoj osobi se preporučuje da se i ona okupa nakon nakon jeli, kupanja te omle osobe. I brojni drugi razlozi zbog kojih je dakle lijepo okupati se. Vidimo dakle naročito kada čovjek stupa u velike obrede posebne obrede kad se sastaje sa velikim brojem muslimana i slično, tada je, dakle, lijepo preporučeno, preporučuje se osobi da se okupa i da izgleda u najljepšem jeli, izgledu. Što se tiče samo kupanja, postoje dva načina kupanja, šerijetsko kupanje. Postoje dva načina. Jedan koji je preporučen Dakle, lijepo je na takav način kupati se, na takav način se kupao Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam, dakle, takvo kupanje od sunneta i drugi način kupanja je dozvoljen. Dakle, ukoliko se na drugi način čovjek okupa, kupanje će mu biti ispravno, bez imalo ikakve dakle, sumnje. Što se tiče lijepog preporučenog kupanja, pod njim se podrazumijeva i misli na sljedeće. Kada osoba želi da se okupa, prije svega treba oprati svoje šake tri puta, zatim oprati stidno mjesto spolni organ, nakon toga uzeti abdest kao što se uzima abdest za namaz. Dakle, prvo oprati šake, zatim oprati stidno mjesto spolni organ, zatim uzeti abdest kao što se uzima abdest za namaz. Nakon toga tri puta posuti vodu po glavi i utrljati svojim rukama vodu u kosu toliko da se nakvasi korijen kose. A nakon toga oprati cijelo tijelo počevši od desne strane i završavajući sa lijevom stranom. Na takav način Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam se kupao. Dakle, prvo oprati svoje šake, oprati stidno mjesto, zatim uzeti abdest kao što se uzima abdest za namaz i nakon toga prvo oprati glavu, kosu i početi sa pranjem cijelog tijela, počevši dakle od desne strane i završavajući sa lijevom stranom u potpunosti oprati cijelo tijelo. U brojnim hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prenosi se da bi se na takav način kupao. Drugi način kupanja, dozvoljeni način kupanja koji je dakle ispravan, ali ne prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu sam na takav način se kupao, međutim dakle ono što zadovoljava uvjete šarijetskog kupanja gusula jeste da se opere cijelo tijelo, da se cijelo tijelo pokvasi vodom, bez da se prije kupanja uzme abdest, bez dakle da se uzje, ne znam, u tuš kabinu i odmah da se salije, polije, E, voda po cijelom tijelu. Dakle, bitno je da se opere cijelo tijelo, da se cijelo tijelo nakvasi vodom i time će se zadovoljiti uvjet gusula, šarijatskog kupanja. Može se dakle kupati i na jedan i na drugi način. Prvi način je lijep, pohvalan, jer se Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na takav način kupao, a to je dakle da se prvo operu šake, zatim da se opere stidno mjesto, zatim da se uzme abdest, kao što se uzima abdest za namaz, zatim da se pere glava i nakon toga cijelo tijelo. Dok drugi način koji je dozvoljen, koji je dakle ispravan, jeste da se opere cijelo tijelo bez da se prije toga uzme, uzme abdest. Zatim, šta je to osobi zabranjeno da čini sve dok je u stanju ili dženabeta, nije se okupala ili u stanju menstruacije prestala je menstruacija ali se žena nije okupala ili dakle slično kod nifasa nifas je istekao završio je nifas međutim žena se nije okupala dakle sve dok se ne okupaju šerijatskim kupanjem gusulom šta je to zabranjeno osobama da čini svakako na prvom mjestu zabranjeno je svim spomenutim osobama da obavljaju namaz da obavljaju namaz muškarcu i ženi koji su u stanju dženabeta. Dakle, nakon spolnog odnosa, sve dok se ne okupaju, nije dozvoljeno da obavljaju namaz. Također, ženi koja je u menstruaciji ili čak je završila menstruacija, ali se žena nije okupala i slično, jeli, kod nifasa, nije se okupala, iste kao je nifas, takvoj ženi nije dozvoljeno da obavljaju, obavljaju namaze takvim ženama brojni jeli, hadisi i općenito, dakle, kuranski ajti govore o tome, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ako ste u stanju dženabeta, onda se okupajte, jeli, kaže Allah, poslanik sallallahu alihi vseleme, žena kada dobije hajd, kada dobije menstruaciju, ne klanja, ne posti i slično. Pa dakle, sve dok se ne okupaju od spomenutih stanja, nije dozvoljeno ni muškarcu ni ženi da obavljaju obavljaju namaz. Zatim islamski učenjaci kažu da takvim osobama nije dozvoljeno ni da borave u mesčidu. Svakako, što se tiče osoba koje su u stanju dženabeta, muškarci ili žena. Dakle, nakon spolnog odnosa nisu se okupali, takvim osobama nije dozvoljeno da borave u mesčidu, jer Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje u kuranskim ajetima, zabranjuje osobama koje su u stanju dženabeta, da borave u mesčidu. Kaže, illa abiri sebir, osim da prođu kroz mesčid, osim da prođu kroz džamiju, mogu, ali da borave da sjede u džamine. Kažu islamski učenjaci, vraćajući se na predanja ashaba i na njihova stanja, ukoliko bi osoba u stanju dženabeta, dakle nije u mogućnosti da se okupa, ali može da uzme abdest, da kada uzme abdest, da nakon toga može da boravi u džami. Prenosi se od ashaba da oni ashabi koji nisu bili u mogućnosti da uzmu jeli, gusul, da se okupaju, uzimali bi abdest pa bi sjedili u džami. Pa kažu kao da abdest malo umanjuje tu nečistoću. Što se tiče žene koja je u menstruaciji ili u nifasu, narušto dakle nifas traje duže od menstruacije, da li je takvim osobama, ženama, da li je dozvoljeno da borave u džami? Da li je dozvoljeno da borave u mesečidu? Kod islamskih učenjaka postoji veliko razjelaženje. Jedni kategorično zabranjuju ženama i smatraju žene u menstruaciji i nifasu poput žene u dženabetu. Kao što nije dozvoljeno ženi u stanju dženabeta da boravi u mestridu u džami, isto tako nije dozvoljeno ni ženi u menstruaciji i nifasu. Međutim, njihovo stanje se razlikuje. Žena koja je u stanju dženabeta može svakog trenutka da se okupa, dočim žena koja je u stanju menstruacije, ne može da se okupa sve dok menstruacija mjesečnica ne prođe. Naročito žena koja je u stanju nifasa, koji zna trajati dugo, dakle period nakon porođaja u kojem ističe ženi krv. Pa Drugi islamski učenjaci, vraćajući se na ovu činjenicu, kažu da je dozvoljeno ipak ženi u stanju menstruacije mjesečnice i nifasa da boravi u mesečidu ako zato postoji, ako zato postoji opravdan razlog, ne znam, ukoliko ima predavanje u džami ili ima određeni posao, treba činiti u džami i slično, takva žena kažu može da boravi, može da boravi u džamiji, jeli u stanju menstruacije i stanju, stanju nifasa. Jer se njihovo stanje razlikuje od stanja žene u dženabetu. Također, kažu islamski učenjaci, e, nije dozvoljeno osobama koje su u stanju dženabeta ili stanju menstruacije i nifasa da uče Kur'an u stanju dženabeta, muškarac ili žena, ili žena u stanju menstruacije i nifasa da uče, uče Kur'an. Dakle, oko ovoga također postoji veliko razilaženje kod islamskih učenjaka. Da li je dozvoljeno ili ne? Jedni to kategorično zabranjuju, dok drugi kažu da je ipak dozvoljeno učiti Kur'an. Sredina između toga kažu islamski učenjaci da ukoliko postoji razlog za učenjem Kur'ana, neka uči. Dakle, ako želi žena da ponavlja, jeli, Kur'an da ne bi zaboravila u stanju menstruacije ili fasa, onda dakle može to začini ili ukoliko je malima, podučava druge Kur'an i Kerimu, pa se zatekne u tom periodu menstruacije ili nifasa, onda može da uči Kur'an. Uglavnom, ne postoji jak valjan razlog, odnosno dokaz ostavljanja učenja Kur'ana u spomenutim stanjima. I slično tome također je i doticanje, doticanje mushafa, doticanje Kur'ana u stanju nečistoće dženabeta, hajda ili nifasa. Islamski učenjaci koji zabranjuju doticanje mushafa Kur'ana u stanju dženabeta, hajza i nifasa, e, kao dokaz koriste riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Waqija La yamassuhu illa al-mutahharun Ne dotiču ga osim čisti. Ne dotiču ga osim čisti pa kažu ne smiju doticati Kur'an osim osobe koje su u čistoći. Dakle, koje su čiste od dženabeta, od hajda, od nifasa i slično. Međutim, jeli, kada se vratimo na tefsire i komentar ovog ajeta, ovih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo da se pod, jeli, ne dotiču ga, na što se to misli, da se misli na lehi mahfuz i pod čistima spomenutim ovdje u ovom kuranskom ajetu da se misli na meleke. Dakle, lehi mahfuz ne dotiču osim meleki prilikom jeli, prepisivanja iz lehi mahfuza onoga što će se desiti na dunjalu u određenom periodu i slično. Također, nije dozvoljeno osobama koje su u stanju dženabeta da tavafe oko kabe. Da tavafe oko kabe. Ženi koja je u stanju menstruacije ili nifasa nije dozvoljeno da tavafi oko kabe. Dozvoljeno je da čini sve što čine druge osobe hađije, međutim, kada dođe trenutak tavafa oko Kabe, žena bi trebala da bude čista od hajda, od nifasa, jeli, i slično. Kako se prenosi od Ajše radijallahu ta'lanha, da joj je Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wa salame, dok je bila u stanju menstruacije, a nalazili su je u Mekije, rekao, čini sve ono što čine druge hađije, osim tavafa oko Kabe, sustegni se od toga. Dakle, Ovo je bilo nekoliko riječi o šerijatskom kupanju, gusulu. Pod šerijatskim kupanjem misli se na pranje cijelog tijela sa čistom vodom na određeni način s ciljem obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, to kupanje je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ponekada kupanje biva strogo naređeno, biva obavezno, a ponekada je lijepo preporučeno okupati se. Obaveza je okupati se nakon izbacivanja sjemena, nakon sastajanja spolnih organa, uh, nakon primanja islama ili pred samo primanje islama, nakon smrti kada osoba umre, obaveza je drugima da je okupaju i nakon prestanka menstruacije i nifasa. Lijepo je okupati se preporučeno posebno za džumu, za bajram namaz, također prilikom stupanja u hačske omlanske obrede i slično. I spomenuli smo kako na koji način se kupa. Jedan način je preporučen, lijep, zato što je Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam na takav način se kupao i zbog toga je posebno preporučeno kako bi čovjek time slijedio i sunnet vjerovjesnika alihi salatu wa sallam, a drugi način je dozvoljen, pod njim se misli dakle da se opere cijelo tijelo u potpunosti. Ovdje je bitno napomenuti. Samo onda kada se osoba kupa od dženabeta, i kada se kupa od žena, od hajda i nifasa. Dakle, nakon mjesečnice i nakon perioda, jeli, isticanja krvi nakon porođaja, samo takvo kupanje može da zamijeni abdest. Kada se muškarac ili žena okupaju od žena beta nakon spolnog odnosa ili žena kada se okupa nakon menstruacije i nakon nifasa, takvo kupanje može da zamijeni abdest. Zašto? Zato što dženabet, hajz, nifas su velike nečistoće. Sa otklanjanjem velikih nečistoća otklanja se i mala nečistoća, odnosno ono što se učini nakon čega je obaveza uzeti abdest. Sa otklanjanjem dženabeta, sa otklanjanjem hajza, sa otklanjanjem nifasa, dakle kupanjem nakon svega toga, postiže se i abdest. Postiže se dakle i ta, da kažemo, mala čistoća. Međutim, ukoliko se osoba kupa, raslađuje se kupa se nakon velikih ručina, želi da od sebe otkloni neugodan miris, znoj i slično, takvo kupanje ne može da zamijeni abdest, jer osoba takvim kupanjem ne otklanja nikakvu nečistoću, šerijatsku nečistoću od sebe. Dakle, nije u stanju bila dženabeta, niti je u stanju hajla, ni fasa i slično, već se raslađuje u toplim danima, velikim ručinama, skida sa sebe znoj, otklanja od sebe znoj, pere sa sebe znoj i slično, neugodan miris želi da otkloni od sebe, takvo kupanje ne može da zamijeni ne može da zamijeni abdest toga dakle treba dobro dobro voditi računa ovdje islamski učenjaci kao primjer spominju i kupanje za džumu ukoliko osoba uđe samo u tuš kabinu i okupa se salije cijelo svoje tijelo bez da prethodno uzme abdest i na takav način se okupa za džumu da takva osoba nema abdesta. Takva osoba nema abdesta jer nije od sebe otklonila nikakvu nečistoću. Nije bila u stanju dženabeta, niti je, dakle, riječ o ženi žene, jeli, uglavnom kod nas ne idu na džumu, jeli, pa stoga treba dobro voditi računa. Samo onda kada se osoba okupa od dženabeta ili ženska osoba od hajza i od nifasa, takvim kupanjem postiže se jeli i abdest može se nakon toga odmah klanjati. Ukoliko se osoba raslađuje, dakle kupa ili otklanja od sebe neugodan miris, dakle nije bila u spomenutim stanjima, stanjima šarijatske nečistoće, nakon takvog kupanja potrebno je uzeti abdest da bi se da bi se moglo klanjati. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči propisima naše vjere molim ga subhanahu wa ta'ala da nam želi dobro, jer je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao men yuridi Allahu bihi khaira yufaqihu fid din kome Allah jalla wa želi dobro poduči ga propisima vjeri pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam želi dobro, da nas poduči propisima naše lijepe vjere dini Islama molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri, da našu vjeru učimo izučavamo iz Kur'ana